Magandang gabi, ito po ang Radyo Team FM 107.9. Ito ang inyong Sunday Pirate Broadcast. Ako ang inyong lingkod, si DJ Memory. Kasama ang ating co-host na sina DJ Satan, DJ Zero, at si Vince. Kami ay maghahatid sa inyo ng antikapitalistang musika, talakayan at marami pang iba. Para sa ating uh, pirate transmission, maaari nyong masagap ito sa ating uh, radyo sa 107.9 sa FM band po tayo. Para naman sa online streaming, maaari nyong masagap ang ating uh, transmission sa website na radioitim.wordpress.com. Para sa mga katanungan, mag-email lamang sa radyo.itim at gmail.com Maari din kayong mag-komento at magbigay ng mga mensahe, pagbati at uh, request. Pumunta lamang sa ating uh, Facebook page na Radyo Team. Maaari din kayong mag-chat sa ating uh, online streaming uh, ah, chat sa Ustream. Hanapin ang channel na Radyo Itim. Alright. Uh, magandang gabi. Uli. August uh, ah, 13 ngayon. Yun. 2015. Hey. Alright. Pinabati natin natin mga DJs at listeners ngayong gabi. Kumusta kayo dyan? <laughs> Okay naman. Yo. Kumusta si Vince? Kumusta yung ating mga si seven listeners ngayong gabi? <laughs> Medyo marami na yung listeners natin. Plus 2, andito yung tropa ko, pre. Ah, okay, good. so, class 2. Alright, so, ngayong gabi, uh, gusto lang natin ibigay yung uh, topic, no, para ma- masundan ng ating mga listeners kung atin, ano yung ating mapag-uusapan at uh, syempre maaari din silang uh, makibahagi sa ating uh, kwentuhan ngayong gabi. So yung topic natin, pagbabalik tanaw lang tayo dun sa mga nakaraang uh, uh, lectures and talks na naganap nitong mga nakaraang uh, ilang linggo at araw na uh, yung talk ni Bob Black no at uh, tignan din natin subu uh, subukan din natin at tignan din nating pag-usapan yung uh, kaganapan ngayon sa EDSA itong uh, dapat nga ba pag-usapan yun ang tanong dun eh Saka yung uh, refugee crisis ngayon, yung influx ng refugee mula sa Syria sa Europa at yung uh, maraming uh, kaganapan sa Europa nitong mga nakarang huling uh, linggo at buwan. At uh, maaari din natin pag-usapan yung ilang mga uh, topics o teorya na may kinalaman sa refugee at yung movement, yung hypermobility na kung tawagin. At uh, nga pala, uh, bago tayo mag-start siguro bigyan natin muna ng ilang mga balita yung ating uh, <laughs> listeners ngayong gabi kasi nitong uh, kagabi daw uh, ni raid sa Malaysia yung isang punk house uh, sa Kuala Lumpur ng uh, ilang ilang batalyong pulis at uh, isang daang uh, punks ang naaresto at hanggang ngayon ay ay naka-detain pa rin. At related ito sa nagaganap ngayon na kilos protesta sa Malaysia. At uh, isa pang balita no kasi may Pilipino daw na kasamang na aresto Although hindi siya kasama doon sa mga punk, mukhang sa ibang May ano Pinoy. naman. Oo. Ibang uh, tawag nito uh, uh, lugar pero related sa kilos protesta na nagaganap sa Malaysia ngayon. So yun yung mga balita natin. All right. All right. So may nice kayong i-share diyan. uh, Zero at Vince, uh, balita sa inyong uh, local communities. Wala. Sa amin, steady lang. Ah, yan. <laughs> Pero ano, tuned din dun sa mga nagaganap sa ibang lugar. Yes. Merong ano ba, sa Malaysia yung ano, yung mga punks na naaresto? Oo, isang daang uh, kabataang punks. Na, ano, mga mga, mga, mga Yes. May mga kaibigan mga thrash metal, pupunta sila dito sa Pilipinas, Indonesia naman. Oo. Uh-huh. Pang thrash metal na banda. Sa Zelda 2. Sa Zelda 2. <laughs> sa Zelda 2 yung diretso nila. <laughs> Delikado. Oo. Kaya ano parang, parang, ang tawag mo dito? Parang, bar Then, Tapos, tugtog siya dito. Ang galing din, may mga connection, mga mga musikero sa Southeast Asia. Ah, so may tour pala. Usually yung ano yung, uh, yung yung metal scene sa Indonesia. Oo. Uh-huh. Ah, ah. Connected din sa metal scene dito local. Alright. Kasi iba-iba ding ano, iba, iba-iba ding ori- ano, orientation. Hmm. So diverse yung ano, yung uh, yung ano nila, yung uh, preferences at <laughs> orientation ng bawat uh, oo. Sa music lang ba yan? Ano? Pero ano yung gender? Pati saan? Gender. May kasama, oo, yung gender ba ay diverse? Hindi ko Kasi may mga kwento din yung mga kaibigan sa Indonesia na parang nagiging macho yun ano yun, kultura kasi mga ah, lalaki ah, lang. So, oh. bihira na yung mga babae na sumasama sa mga gig ng hardcore o kaya ng punk. Pero meron naman kahit pa paano. Tapos sa uh, katunayan, meron bisita ngayon. Palagay ko ngayon araw papaalis o kung hindi man nakaalis na, yun ay Peros tsaka yung uh, kontrasocial Oh, kagabi na sa Ay, TIU. Oh, Nandito pa tol, kasama ko. Kasama ko sila. Ah, ganoon ba? Nandito sa office. so bago ka mag-airport. Nasa office niya. Opisina pala. Pumasok sa opisina mo? Hindi, pa, papunta sila na malapit sa airport, di ba? Hmm. I see. So, uh, pa... Kanto natin, nandun ka pa kagabi, uh, ah, DJ Future? Hanggang, uh, zero ah, pa. hanggang alas 5 lang eh, kasi meron pa. Yun, sakto. Kasi ikaw yung first shift eh. Ako yung second shift eh. <laughs> May nag-cover pala pagkatapos eh. Oo, oh, tapos meron tayong ground report sa pinakamalapit na kulto sa balat ng Pilipinas. Oo, yun ang pag-uusapan natin. <laughs> mga traffic masters. Yung mga traffic masters. so anyway, uh, bago tayo mag start sa ating uh, talakayan ngayon na medyo sana hindi ano uh, mabigat as much as possible gawin nating ano uh, ah, magaang para sa ating mga listeners at makasabay din sila sa ating uh, ano uh, talakayan ngayong gabi. Okay? So uh, balik tayo in in in few minutes uh, para magsimula sa ating uh, proper ano uh, tawag nito uh, discussion for tonight. All right? Okay. Paano pala ng okay. line ng open DJ memory? Ano Kasi ano um, oh. um, tayo ng text brigade. Sabi ko mag-dial in na lang sila sa Skype. Oh yes, oo. Oh. Radyo. Para join in na lang sila sa call, no? Oo, oh, radyo.itim sa Skype. Mm. Mm. Pwede, sila, pwede silang mag-call ah, uh, in. At uh, pwede Oo, rin sila para... mag-leave ng messages no? sa Facebook page natin at sa Twitter, sa Ustream uh, channel natin na uh, Radyo Itim. Para pwede kami mag-mute, tatrabaho tayo. Eh. Oo. At uh, yung maka-receive din ng mga messages sa inyong sariling uh, cellphones, uh, pwede rin natin basahin yan ngayong gabi mga comments nila or uh, mensahe. All right. Okay, so you're listening to Radyo Itim 107.9 FM. Yeah. pag ng university sa inyo, parang mga Ah. Yeah, okay lang po. satin sheets all his life. He lived and burned like a dog, licking every boot he sees just to survive. All right. You're listening to Radio Team 107.9 FM. That was Eraserheads, Poor Man's Grave. Tama-tama sa ating uh, discussion ngayon about dun sa pagbabalik tanaw natin ng uh, ah, mga talks ni Bob Black at yung kanyang uh, malupit na critic on work. Ah, uh, saka malupit din yun ano eh, mga ads na sumisingit-singit. Eh. Yes, <laughs> yung tungkol sa human rights and justice. Yan. Like, mahanap ng paraan yun, ano, hanap buhay. <laughs> so, uh, nitong mga nakaraang uh, linggo at araw, uh, uh, si Bob Black ay nag uh, uh, pa-unlock na magbahagi ng kanyang uh, thoughts, no? Yung kanyang mga teorya at uh, uh, diskusyon. Uh, una sa sa unang ba yung sa yung UST. Isang, isa UST no sa Department of Philosophy. Alam na alam yan eh DJ Wasak. Ah, oh, si <laughs> kasama pala natin si DJ Wasak. Oh, na, nandun ka ba nung discussion na yon yung talk ni uh, Bob Black? Wala pre, may takbakaw din ako eh. Imbis na mag zero work ako, may work ako eh. <laughs> Naka, nakapasok yata si, ano, si Wasak noon. ano. Panahon na yun. Araw ng pasok eh. Biyernes. Biyernes, ano. Sayang. Pero anyway, may may recorded uh, audio tayo. No? 95 years Yeah? May recorded audio Kako, tayo. Kako 9 to 5 tayo. Ah, 9 to 5 verse. <laughs> so, okay Naka-upload naman, naman eh. yung complete ano, complete the uh, show na yun. Show yes, ba mali? Uh, talk pala talk. Pag oh, mula sa national anthem. Mukhang retrograde nga yun natin. uh, <laughs> reception eh. Yun ang kompleto eh. Papaubos ng papaubos eh. <laughs> pawala ng pawala. Papalapit ng papalapit. Pawala ng pawala. ah, yung ano, yung audience? Tama ba? Uh, hindi, hindi. Yung uh, coverage ng Radyo Itim kasi supposedly meron talagang uh, interview para sa sa mga lecture ni Bob Black na siya mismo yung sasagot. Kaya lang hindi nagmaterialize yun kasi sobrang uh, gipit na sa oras at hindi din siya nakasama doon sa uh, unang leg ng kontra social tsaka pero sa Dasmariñas. Ah. So, yun sana kanyang uh, after party pagkatapos ng talk niya sa USP sa Uno Murato tsaka sa UP Third World Study Center. Oh, Pero anyway, yun siguro yung interesting na element dun, no? Yung uh, precariousness ng ating uh, uh, pag, pag-anticipate sa mga uh, supposedly na magaganap at mangyayari dun sa pagbisita ni uh, Bob Black. So, umalis na ba? Umalis. Nakaalis na yun ng Webes. Umuwi na ba yun? Umuwi na. May ano, kasama Webes? na yata eh. Ay, hindi ko alam kung may kasama. Ah. so may may ano ba? Meron bang uh, after party bago siya umalis or parang parang no no party ang nangyari. No party. Eh. <laughs> Non-party. Non-party. no party? No party. no party. Non party. Capital party ba yan? Capital P No party. delegates. Yung ano, yung sa huling uh, discussion ni Bob Black, yung zero work sa third world studies, uh, pinakinggan natin dito sa Tokyo yun eh. Uh, sinubaybayan ng mga kaibigan natin at uh, nakinig sila. Mm. Uh, yun nga lang yung yung streaming ay medyo uh, tawag nito yung yung audio ay med- distracting so hindi nila masyadong nasundan. Pero mm. anyway, mm. yeah, oh, malaking mm. tulong yung streaming na naganap. Palagay ko yun yung unang beses lang eh. Kagaya nga na sinasabi ni Satan na pati national anthem kasama. Ah, <laughs> may national anthem pa. Oo, tsaka may doxology. Naka-upload, naka-upload na sa Facebook page natin yun. Then, susunod Oo. na yung sa Free Thinkers saka yung sa Third World. Ang na-encounter namin problema ni ni DJ Zero, hindi naka-configure yung mga venue sa magandang audio talaga eh. Mukhang ano yan, eh, may, may signal jammer sila doon sa mga Oo, oh, may signal venue. jammer. Pati yung internet kasi hindi maayos eh. Tingin ko may anti anti ano talaga eh. I mean, pro-work. Pro-work yung lahat ng establishments. <laughs> Yun ang irony dun eh, no? Pero, mm. yeah, anyway, uh, successful naman yung uh, mga events na naganap. Mm. May may nangyari ding kakayo. Ano ba to? Depende ano bang ta- paano Mm. May malupit na nangyari nung last talk eh. Uh, di ko alam kung paano siya papasok. Ang naisip ko dito is ano eh uh, I mean, Radyo Kali yung may pasimuno. Mm-hmm. Kumbaga, tamang impromptu sa botahe ang dating. Sa Pero, <laughs> na-document natin. Kasi in-interview ni Yaman, si Bob Bablak, habang naglalakad. Uh-huh. Sumakay ng jeep. So, medyo avant-garde. I mean, not really avant-garde. Ito yung tinatawag natin na street media. Oo. Uh-huh. Ah, Kaya radyo kali ito. So, yun yung parte, kahit kumakain, hindi lang natin mailabas yung video kasi may mga personalidad na nakita eh. Huli uh sa mga akto eh. <laughs> so, kasalukuyan pang in-edit. Hindi pa na anonymize. Baka no, pwede, pero ang yung pero audio ang lang, yung, yung audio lang mm, yung kunin natin. Yung audio, yung audio ilalabas natin. Ang maganda uh kasi doon, yung na-flip yung buong estudyante sa UP na nag interview na sa kali, naririnig ng lahat. And it's, it's, ano man tawag doon, DJ Zero, biglaan lang eh. Uh, Kirila. Pag may pagka SI to eh, parang SI ang dating eh. Ah. Okay so, yan. <laughs> okay siya actually. Okay siya actually. Yun nga lang, hindi ganun ka. Hindi ganun ka, ano ba yung tawag dito? Medyo hindi na pagandaan yung mga tanong. So, alam mo naman si Bablock, medyo mataas yung standard sa tanungan eh. Uh, Pero malumanay at mahinahon naman yung sinagot. At mahinahon. At pati kainan ba nakuha? Oo nga, yung mga kasama eh. Mm, pati yung pag-order ng mga pagkain sa kas, kas sa kas kumain eh. Ah, in, malakas sa kasama. Oo, oh, yun, yun, yun. Ah. So, hmm. sunog na yun? Ha? Nasunog yun, di ba? Yung kasa, ah? o na yeah. naka-recover nasunog. ulit. Nasunog pero meron silang uh, precarious na nilapatan sa hmm pavilion. Maganda siya, maganda siya DJ Memory. Kung di ka pa nakapunta lately. Mm-hmm. Siya yung itsura ng apocalyptic eh. <laughs> so wala Kasi makeshift siya eh. Oh. Oo. Walang lamesa. sa ah. sahig kayo. So, anyway, kumusta yung ano, yung uh, paano nyo yung bibigyan ng uh, tawag nito uh, uh, kung conclusion ba? Ano bang term doon? Um, uh, analysis yung ano yung uh, huling tatlong uh, events na talks ni uh, ano ni Bob Black. Yung una muna yun sa Department of Philosophy sa UST. Ang diskusyon ay tungkol sa justice, tama po ba? Oh primitive but uh, modern. Primitive Just... but modern. Uh, ano yung mga highlights na topics ng na introduce sa atin? Especially sa mga ano, mga aktivista at mga progresibo. Hati tayo DJ Zero sa positive sa akin negative. Okay, baliktad. Ikaw muna. <laughs> Ikaw muna. Ikaw muna. Pili ka positive negative. <laughs> ang kailangan kong mag Okay yeah, si na. background si... Si DJ Wasak. <laughs> Connect muna ako. Okay. Nawawala si DJ Wasak. Gusto mong balikan yung ano. Hindi nila ako kasi. Oo. <laughs> may, may ano tayo, in, in, interruption. Hello. Hello. Oh, yan, yan. Malinaw na. Oh, malinaw na. Sinig ko na si Wasak. Nasaan na? Nawalalaglag siya, bro. Baka nasa internet, nasa internet cafe ba si Wasak? Naka-mobile, ano lang siya eh, mobile phone. Oo nga, okay yun. Saan, hindi, saan spot siya? Ah, puputol-putol. Mm, putol, putol, yung uh, network niya ay uh, yun, na, oh, yun. Na, napipick up pero nawawala. Yo. Mm. Yo. Ah, oh, yun. Okay na. Malinaw na. Malinaw na. Okay. Okay. Nag nag nag, -ear, nag earphones na lang ako. Ah, malinaw okay, na. Maganda na yung audio mo. oh, maganda yung audio. Wala okay nang na. noise. Mas okay na ngayon. Oo, malinaw na. Oo. Oh. Kasi pina pina pina kasi nasa tropa kasi ako, pinapakinig ko din sila sana. Ah. Okay. Uh, ah, may monitoring din. Mm, may nagla- uh, naglalaro yung mga tropa mo, ah, mga bata ah. Oo. <laughs> oh. sa kalye kami, tabing kalye kami. <laughs> Ay, yan. Chat, oh, chat, no? Street radio ngayon may si DJ Wasak. May nagigibas photo. <laughs> Ganda so, yung dito, may nagpoposo pa oh. <laughs> oh, yeah, may naglalaro. Well, Nagbobomba. Nag, nagigib ng poso. Oo, oh, nagbobomba. Basta <laughs> ka na bang uh, nahalala mo sa paaralang uh, Royal Pontifical at uh, Catholic na pamantasan ng UST? Basta alam ko doon, nasa library lang ako. Wala ako sa library, lasing ako. <laughs> Ah, maganda lang siguro. Hindi na ako nagpapasok. Hmm. Mukhang maganda yung... Ah, hindi uh, na ako nagpapapasok. Kinalabasan din nung uh, talk ni Bob Black sa isang eskwelahan katulad ng USP na ang uh, audience ay mga philosophy major at mga brothers kung, kung hindi man eh, mga pari mismo at hindi talaga nasakyan ng iba Wanted daw ang connection. Piloso potasyo, no? Oo, uh, ng anarchismo at saka ng justice. Parang magkaibang animal. No? Parang itong Mission Impossible na palaging sumisingit sa akin <laughs> broadcast. Sige, tuloy so, lang, ano, DJ uh, Zero. Kung meron man highlight okay. na naalala ko na, na, na isa sa mga ng audience. So, tapos na yung talk ni, ano, ni Bob Black, eh, di pa rin niya madigs kung ano daw kinalaman ng <laughs> justice tsaka ng anarchism. Si eh, Piloso Potasio ba yan? oo. Kamata lang uh, ah, dalawang oras na pinag-uusapan. Hindi na, na gets. Nakapag-react na nga yung mga sociologist at mga philosophy sa topic ni Bob Black eh, hindi pa rin matigs. Kaya buti na lang, nagpakalat si Satan ng uh, Anarchism 101 ni Bob Black. Mabuti walang ng patatas. <laughs> Yung patatas. Pinamigay din ba yun ano? ano? Babasahin na yun. Naubos agad eh. Naubos ka agad. Mm, sa so, pinto pa lang eh na-reverse uh, engineer. Eh. Mukhang dapat yun ginauna natin na ginawa. Hmm, pero nakabaganti tayo sa Anarchy 101 kasi hirap na hirap silang basahin ang late ng font eh. Hindi pwede sa mga malalabong mata tsaka Hmm, nakabaganti tayo. Malamang sumakit mata nila dun. <laughs> pero, teka lang, negative ba yun o positive? Uh, pakiramdam ko breakthrough yung nangyari kasi wala akong naalala na president o previous natin na engagement sa UST na gano'n lang. Yun, yun pa. Super positive. Uh, positive. Ikaw naman. Ano Hindi, positive pa, positive pa rin kasi siya yung pinakamagandang venue. Mm. I mean, sobrang eh? sarap so, sobrang sarap ng lamig ng aircon. Komportable Pinam- yung venue. Tapos yung kutsyon, yung kutsyon ng pinakaupuan, panalo eh. Parang As in, relax na relax eh. <laughs> mm. So sobrang komportable nga niya si Yaman, umupo siya sa lapag kasi nagugulo yata yung puwet. Kasi di ba pag ah. hindi ka sanay sa maganda upuan, yung malambot, hmm. uh, uh, baga, baka matiskaril ka eh. Kasi sanay ka sa, sa lupa lang, saka sa semesemento <laughs> eh. <laughs> nanibago. Oo, nanibago. Tapos yun nga, ma, ano ba tawag dito? Um, napaka breakthrough niya in the sense na nakapasok ka sa isang Dominican na institution. Ang of course with the help. Confirm ko lang ha, yung nag ano, yung nag-connect diyan si Raniel Reyes, tama ba? Oo. Uh, hindi sir, hindi sir, bawal sabihin yung pangalan niya. <laughs> DJ Wasak. Ah, Baka ma-implicate. Baka may Sabi implicate eh. Sorry, sorry. Hindi natin pwede i-confirm o oh. i-deny kung sino yung mga tao na yan. May baka ma... Uh, inquisition. Oo, baka may inquisition ng department. Mababurn at the stake. Inquisition pala. hmm. Alam mo naman siguro yung philosophy department, DJ Wasak, di ba? May mga ano yan. <laughs> may mga connection dyan. Baka may witch hunting. Oh. Baka meron silang ano, tenga at mata. Kaya isang kaya isang taon lang ako dun, mas na ako yun. Eh. <laughs> Pero ano ha, ah, interesting lang. Kasi, ano din, yung una kong yung una kong beses na mag pa, uh, mag-present ng papel Sideways Yes, tuloy mo lang, DJ Wazak. Na nalalaglag yata. Mm. Nawala si DJ Wasak. So, tuloy ko lang, no? Positive Sige, tuloy, pa rin kasi nag-iisip ako ng negative. So far, wala pa eh. Positive kasi, ano ba ba? Yo, ayun, wala. Huwag sa may libreng ano, pagkain. Uh, yun, unang unang unang anarchist na papel ko din. Ah. Tuloy mo lang, DJ Wasak. Chop choppy yung uh, network ni uh, ah, DJ Wasak. Mm. Chubby ka tol, chubby. Chubby. Yo, ano? Uh, chubby ata tol. Sige, tuloy mo. Tuloy mo lang. Chubby na ako ngayon. <laughs> Ayun ah uh, isa, unang beses ko mag-present na ng pop din. So sa palagay ko, okay din na open yung USD sa ganung klase ng papel na iba yung <laughs> iba yung leaning niya, 'di ba? Kesa dun sa mga pinopromulgate lang ng universidad na values. Kasi yung unang papel na present dyan, yung Art and Anarchy, tapos, mm. ano yun, wala, matagal na ako wala sa UST nun. Parang inimbita lang ako. Tapos, okay din. Ano mga, mga kaklase ko dati, ganyan. Mga bagong, <clears throat> mga bagong estudyante din. Tapos mga pop ko dati, sila din yung nakikinig. At least, so, palagi ko, ano, hindi rin talaga, mm-hmm. parang medyo may sort of autonomy yung philosophy department do yung nakaupo ngayon, ang alam ko, yung nakaupo ngayon, ano, uh, medyo ang ano niya, critical theory. So, may pagka, ah, ano, pang Marxist yung dating na uh, nakaupo ngayon dun sa U- USD no? So, magandang, uh, ah, kumaga, eh, may... Pang court school yung uso. May, may kaunting democratic uh, space sa Department of Philosophy dahil sa ba, yung pamunuan ay nasa eskwelahan ng uh, critical theory. Tama ba? DJ Wasak? Diverse din, diverse din. Pero yung mga, ano, yung mga, yung mga prof tsaka asok po, usually nasa tradition sila ng continental tsaka critical theory. Ah. Uh, hmm. Pero, uh, yun yung mga trabaho lang, nila. No? Um, ang topic kasi talaga is about modern and primitive justice. So, talagang hindi pa siya ganun ka-welcoming. Nagkataon lang na anarchist si Bob Black. <laughs> Pero uh, the reason nandun siya is because yung expertise niya sa jurisprudence. Mm. Kasi nga, wala silang may tatapat kay Bob Black pagdating sa multiple degrees sa law. <laughs> di lang siya basta kasi lawyer eh. Kumbaga multiple degrees pinag-uusapan natin. Kumbaga sa mga nagdo-doktor, nag nagma-masteral, mahirap yung mga degrees niya makuha eh. I think kayang i-explain ni DJ Zero kung gaano kahirap kuhanin yung mga yun. <laughs> okay. Dumudugo nga yung ilong namin pag uh, na namin, pag pinapakilala siya, hindi na namin binabasa yung kanyang credentials kasi parang mga sungay yung mga credential niya eh, kung saan saan tumutubo. Mm. Tsaka hindi lang dalawa, hindi lang isa, eh. marami. Marami. Kumbaga sa resume, pag nag-abot ka, nag-apply ka, dalawang kamay mo hawakan, medyo malalaglag pa. Kasi mabigat. Mabigat eh. So siguro na banggit naman na yung mga positive. Banggitin naman natin eh, medyo negative naman. So yung medyo negative mukhang uh, at least, yun nga, ang take-off nito, hindi na scholastic yung philosophy. At least may continental, tsaka medyo uh, neo-Marxist yun, ano, yung orientation. At uh, na-accommodate naman yung kay Bob Black na to. Pero siguro hindi lang masyadong na-appreciate o hindi lang masyadong uh, nasabayan kasi uh, yung mga reactors, ang kanilang uh, appreciation lang ay eh, yung lupon tagapamayapa. Kaya parang ang hirap na isituate eh, kung nasaan siya sa contemporary tsaka primitive na justice. Kasi hindi ko siya ikukonsidera na uh, contemporary kahit yun yung nangyayari pero pwede pa sana siyang mapalalim kung meron tayong grounding sa ano, sa mga primitive hmm. na masyadong masyadong polite si DJ Zero pala. <laughs> Masyado kang polite pala. Mm-hmm. <laughs> Medyo mm. ano yun, ano eh, mga reactor eh. Mga kakilala mm. din kasi natin eh. Kaya, ah, Ow. na makasakit Hindi, pagka magalala, sasaluhin ko naman yung uber <laughs> negative. mild lang, mild. Mild. Okay. Tayo medyo, medyo warm. So, in line sa sinasabi ni DJ Zero, medyo disappointing at saka parang medyo mataas kasi tingin natin sa mga intellectual eh, natin sa mga sa iba't ibang departamento lalo na sa academic circles nakaka-disappoint na hanggang doon lang yung inabot ng kanilang mga kritik. Parang hindi naintindihan yung voluntary sa involuntary which is napaka-basic na ang, ang basic line ni Bob Black is hindi siya nandun para magkwento about involuntary. <laughs> nandun siya about voluntary mm-hmm. mitigation or tawag doon? Dispute uh, dispute PJ. voluntary dispute kasi ang ang ang, po, ang point niya ang isang anarchy society ay voluntary. So napunta sa barangay <laughs> Medyo hindi Pag, naintindihan yung voluntary. I-cut ko lang, no? Mukhang magandang reference yan sa kasunod natin na topic na tatalakayin, yung nangyayari Oo. ngayon sa EDSA. Itong, uh, Mismo. Pa, yung, <laughs> yung isinisigaw ng mga, ano, tawag nito, mga pamunuan ng uh, Iglesia ni Cristo. Separation <laughs> of state. <laughs> Separation of state and church daw at uh, wag silang pakialaman sa kanilang uh, internal dispute. Wala makakapigil sa amin. <laughs> Papebe din pala yun. No? Nakikinood lang kayo. <laughs> Nakikitraffic. so yun. Anyway, uh, balik balik tayo dun sa inyong mga sa assessment. Negative, sa, ne- sa negative, okay. no? Uh, mm. Pero yun nga, medyo polite si DJ Zero kasi kailangan nating, uh, kumbaga, eh, i-nurture yung mga connection. <laughs> Pero, Pero magandang ano yun, magandang uh, opening point no para mm, in a mm. way, 'di ba, mm, yung nurturing at yung developing mm, ay mm-hmm. mag-start mm, mula doon. Mm, mm. Saka although negative siya, gusto ko siya tingnan na comedy. Lalo na si Peloso Potasio. <laughs> na parang hindi niya na gets. Tapos yung mga tanong niya, Parang ang tanong kasi niya, it goes like this eh. Maririnig mo naman niya dun sa audio. Yung audio na pala natin na naka-upload naman sa Radio E-Team. So, nasa archive.org. So, kung hindi niyo ma-view, uh, email lang kayo, radyo.eteam at gmail.com para masend namin directly yung link. And it's clear naman there, pati yung Q&A, yung tanungan, na parang after <laughs> two hours, hindi niya nagets yung connection. So, parang inexplain lang ni Bob, napakasimple ng sagot niya eh. This is, uh, parang ang point niya is, uh, anarchy or anarchism is a uh, parang 200-year-old philosophy or ideologue na beyond pa dun sa siguro binabasa ni Pilosopo Tasio And if you're not aware of it, it's not your interest. Parang sobrang, <laughs> ano matawag doon? Sarcastic na malumanay. Mm-mm. Mm, ang in, ang keynote pa niya si William Godwin eh. So medyo malayo. Mm. Wait lang, may tanong ako. Sino ba yung pilosopo Tasyo? <laughs> Baka kilala ni DJ Zero, i-chat eh. mo na lang. So, yeah. <laughs> on, off, off air na lang daw, off air. <laughs> Mm, Mm. Madalas kasi minsan hindi yeah. na namin pinapansin yung peep konting perma na lang ng uod. Kasi malapit na. <laughs> baka atakin Kumbaga, sa puso. Oo, oh, baka atakin sa puso. Pero yung pa, isa pang negative, mas maraming nabiling philosophy books kaysa sa mga labas ng incog press. Oo. Kasi ang dating nun ay uh, nandun pa rin talaga yung tao sa philosophy. Tapos yung mga estudyante, medyo nasa labas at saka mm, marangya silang nabubuhay. Uh, Kumbaga, hindi lang to kumakain ng kwek-kwek tsaka ng fishball, squidball eh. Medyo big time yung kinakain na sa labas. So pwede nating masabing mayaman pa rin ang UST. Hmm, so, At mahirap yung mga umattend na naka-block. So may ganong discrepancy sa class. <laughs> Oo, class, meron, ano. meron talaga. <laughs> Oo, oh, sinita pa rin, sinita pa rin nung guard sila, ano, sila tropa nating feral class. <laughs> Buti, ano, uh, buti lahat nakapasok. Sinita I mean, ng guard, hindi okay. mga kaibigan natin ay eh, eh, nakapasok. At, mm, uh, nakapasok naka... pero muntik na tayo makapag fist fight sa guard eh. Pero medyo, medyo okay naman. Ah, okay. Good. Medyo natameme naman siya bandang huli. Okay. So, so yun anyway, yung uh, challenges. Dun, okay, challenges. Sige, tuloy mo lang. <laughs> Hindi, si DJ Zero na. Okay na ako dun sa challenges. Ah, okay, okay, okay. Good. Okay, sige, uh, nabanggit na rin yung tungkol sa iglesia. Mukhang yun lang naman eh. Dalawang punto lang naman pwede natin sabihin dun sa sa UST talk ni Babla. So, positive tsaka negative. Challenges siguro sa susunod. Uh, pwede pang magkameron ng similar na engagement. Sana lang mas marami na uh, nakapunta kasi kumbaga home home court yan territory ng UST. Siguro sa end naman natin, marami naman tayong na-mobilize na makapunta. Eh. Kaya lang syempre, yun na doon mismo. Yun na medyo mm. kulang pa eh. Mm. Pero, Pero may good news tayo dyan. Good Oo. news tayo kasi may connection na, no? Oo, na-establish na natin ang ating mga networks. Yun. Mm. Uh, yun so, ang, ma-excite sila. Yun ang magandang balita doon. Yun ang mm. adva- At may, ano, may, advantage nung uh, naganap na talk. Mm. At may magandang balita din ako mamaya, DJ Memory, na matutuwa lalo yung UST. Okay, good. Kasi mukhang <laughs> nag-open ng window yung ganitong oportunidad sa atin. Yes. May mga paparating na medyo, kumbaga, hindi man bigatin, kumbaga, swak sa akademya. Okay. So yung kasunod naman na ano na talk yung sa Una mo na to. Yung uh, Fil- Filipino Free uh, Thinkers. Free Thinkers. Oo, sa Unumura to. Baka si Wasak, uh, familiar din siya dito sa mga tao sa Filipino Free Thinkers. Nakakadaupan palad mo ba to, no? Wasak? Nakakasabay sa... Mga ano yun, bandang 2010. Oh. Ano ba Five mga... years ago. Bandang 2010. Napakinggan mo. Ah, baka, baka pwedeng bigyan mo kami ng brief background sa Free Thinkers, DJ Wasak, sa mga hindi familiar. Hindi, hindi, hindi ko mas, hindi ko pwedeng ano eh sabihin lang basta na ano lang sila mga liberal lang sila ganyan kasi iba-iba din yung mga tao doon. Merong mga tropa doon katulad nung si isa si si Ram ano uh, nasa nasa anarchist na tradition din siya pero nakapalob siya doon sa Filipino free thinkers. Parang ano siya, pang free association siya ng mga tao na gustong magkritik ng kung mga iba-ibang bagay. Usually nasa ano sila, eh, nasa usapin ng religion, ganyan. At uh, balita ko, iba-ibang uh, usapin din ng kanilang uh, tinatalakay, di ba? Uh, especially yung gender, di ba? Very active sila sa LGBT, uh, ano, Q na mga pagkilos. Uh, Mm-mm. Especially yung issue ng uh, reproductive health. Yung reproductive health bill na recently ay uh, nag, ano, uh, nag-create ng matinding steer previously. Oo. So, sinong gustong ah. magbigay uh, ng ano, uh, assessment nung nung ano kasi? Oo. Ang galing ah. Nagsasound. Remix ah. <laughs> Nagre-remix, no? <laughs> <laughs> Nalaglag. Ah, nahulog yung telepono eh, headphone niya. Ano. Ni Wasa. So anyway, dudugsungan ko lang yung sinasabi ni Wasa. Ah, sige, follow. Ayan. Uh, diverse talaga. So may mga affinity talaga yung mga anarchists, mga anti-authoritarian sa mga free thinkers. Although yun nga, hindi mo ma-spelling kung ano ba talaga yung kanilang posisyon kasi precisely iba-iba din yung composition nitong mga tao na nakapaloob. Sabi nga ni Wasak, ano, free association. So wala, walang dogma, hindi siya sectarian at uh, definitely bukas siya sa sa lahat. At mukhang lately, ang kanilang mga posisyon eh, hindi masyadong popular. Kaya makikita natin kung ano yung ugnayan natin sa kanila na meron din mga affinity o mga sinusundan ng mga ah, prinsipyo katulad ng pagiging uh, non-hierarchical, pagiging decentralized, tapos yung kanilang uh, proseso din, eh, malapit din sa ating proseso ng consensus building. So, yun, cool yun, ano, free thinkers. Kaya alam mo, madami silang masyadong iniisip. Madami silang panahon para makapag-isip kaya kung ano na ano yung mga iniisip nila. Oh, so may... <laughs> Grabe ka naman. Hindi lang free thinkers, may free time din sila. Oo oh, nga. Yun ang mahalaga doon, ano? Yung Crucial. Free time. Eh. At yun ang wala tayo, <laughs> madalas. mm. Tingin ko pag busog ka talaga, medyo hindi kumakalaman si sikmura mo. May free time ka talaga. Yan. So yun, yun ang kailangan natin i-reclaim. Free time. Marxist na Marxist. <laughs> yan, yan yun. So, ano yung mga nangyari nung uh, highlights nung uh, Uno Morato leg? Anong... Dahil ang topic ni Bob Black sa Uno Morato eh, tungkol sa human rights, meat ng human rights. So, kung may vegetarian meat, hindi yung karne, kundi yung alamat, eh, meron din Drug meat. na alamat ni Nop. <laughs> Oo nga. O paano kumalat yung anarkiya dahil daw sa love story ni ano, ni Anna tsaka ni Arky. Tsaka ni, <laughs> ni Anna tsaka ni Arky. Yun. So, medyo uh, ah, cerebral din yung discussion ni Bob. Medyo formal. Meron siyang prepared na speech na ma-appreciate din ng mga free thinkers. Kaya lang, sa sobrang uh, uh, libre ng oras, so pagkaka meron ng oras, eh, hindi din nagkasya yung discussion. Kaya meron pa silang ibang mga paksa maliban dun sa talk ni Bob lang. So naging talk lang talaga siya. So wala masyadong discussion. Pero yung pinakang buod ng uh, uh, talk ni Babla, eh, galing do sa discussion tungkol sa justice, eh, human rights, eh, isang malaking uh, eh, kalokohan. Kung nakasulat lang siya, hindi siya pinapractice. So, ang maganda siguro na napakinggan ko dun sa buong talk ay uh, between friends, uh, between yung mga may mga trust ka na tao, eh, hindi mo na kailangan ibatay pa rin yung uh, karapatan sa mga nakasulat ng mga bagay. Pwede nyo na yan pagkasunduan ng kayo-kayo lang. So bali pabalik ulit sa ano sa sa pinaka maliit na unit ng ano ng uh, negotiation or yung yung expression ng political uh, relationship ano para yung human rights ay mas effective tama ba? Yung, yung ba yung uh, diskusyon tungkol dun sa yung myth of uh, human rights ni uh, Bob Black? Parang walang diskusyon eh, no? walang diskusyon. <laughs> walang may mga nagtanong at uh, nag-usisa bakit myth of human rights ang pamagat. Bakit? Ayun, yung pala um, hingi kami ng pasensya, no? Lalo na kalalian. Kasi Budget lang sila. Eh. Hindi, hindi ako f- mm, hindi kami familiar ni DJ Zero sa sa program na gagawin ng Free Thinkers. And uh, may mga pumunta, isa na nga si Lia ng Planting Rice and they were expecting a sort of Q&A or palitan ng mga, yun nga, discussion or open forum. Hindi nga lang siya nangyari kagaya ng sinabi ni DJ Zero kasi meron silang mga nakaschedule ng pag-uusapan which is malayo sa myth of human rights. So siguro yun lang yung nakita kong um, negative, negative. doon. Uh, although maganda siya for me kasi unang-una, salamat sa Uno Morato, napaka generous. Napaka-generous saka napaka-welcome nila sa mga ganitong uh, alternative na uh, nagiging alternative venue na kasi sila ngayon eh. Sila na yung go-to spot kung meron mga forum talk na usually hindi acceptable sa mga ibang institution. So yes. nagiging gano'n na sila. So nagpapasalamat tayo doon sa kung sino man behind that. Si And oh, then yung si Adam Adam, Adam okay. Smith. <laughs> Adam Adam David. Adam David. so thank you very <laughs> much for that. Tapos napasalamatan natin si Adam. Mm, oh. Sa sa ganun. Tapos uh, natin. Mm, ang kinaganda nung para sa akin ng Free Thinkers, yung sa part kasi hindi ko pa na-upload dahil may kulang na recording si DJ Zero sa dulo eh. Hindi ko alam kung naputol eh. Hindi na um, simulan. Yung simula, yung simula maganda kasi may pagpapakilala sa mga tao na nandoon. Tapos merong parang check kung anong pinanggagalingan mong filosofiya, uh, relihiyon, and then, syempre, para may, kumbaga, leveling So maganda siya kasi participatory at the same time non-partisan at saka hindi nandi-discriminate kung whether katoliko ka, atheist ka, or demonyo ka. Mga ganun tipo, okay siya. I think may may sumabit lang tayo no kasi nire-record ni DJ Zero yung mga personal na konversasyon. <laughs> Oo, may at nai-stream. Uh, so meron silang konsepto din talaga ng, ng privacy, privacy at, which uh, is tama, which is uh, tama. Naintindihan tama natin. Yun. Kaya hindi natin nilalabas agad-agad yung audio eh. Uh-oh. At saka meron tayong ginawang streaming video, hindi rin natin uh, hindi rin natin inilalabas kasi gusto rin natin na uh, hindi ma-violate yung privacy ng mga members ng Free Thinkers. So that's hmm. like our parang mutual respect to them. So yun, so I think everything is positive nandun lahat ng tao and one of the highlights is yung after pa nun, yung sa papaya which is again, pasalamat tayo kay Peewit sa kay Mervs ng Green Papaya kasi they were generous enough to host and actually, you know, had us free beers and free drinks. I mean, free drinks and free food. Talaga? So like free literally, um, mm, sobrang literal. Then, inom eh. Pero, yung Oh no. Na, na choppy yung ano mo, yung uh, network mo diyan, DJ Satan. Ano? Napuputol-putol ka. Tsaka uh, negative yung sa ulo mo mukhang, na mabang. Mukhang may mabang, jammer dyan ah. sa <laughs> sa location mo, yari ka. Na, ako na kasunod. <laughs> Nahulog na yung dalawa. <laughs> Nalaglag na. So anyway, balik tayo mamaya sa ating uh, talakayan at uh, huli nating uh, tatalakayin at yung assessment tungkol dun sa talk ni Bob Black, yung sa zero work. And mm. then papasok na tayo dun sa usapin ng uh, uh, Iglesia ni Cristo at ano yung mga opinion natin, opinion ninyo sa sa nangyayari ngayon sa EDSA. Okay? Alright, so kinig muna tayo. Dinig ba, Tol? Absolutely. All right, yun po ang uh, Eraserheads. Walang nagbago mula dun sa album na Caterpillar. At uh, kayo ay nakikinig sa Radyo Team FM 107.9. Ngayon po ay uh, 30 minutes pasado ng alas 6. All right. So, uh, balik tayo sa ating uh, talakayan ngayong gabi. At uh, huli nating eh, sisipatin yung uh, uh, sisipatin natin pala yung huling uh, uh, talakayan na ibinahagi ni uh, Black sa atin sa Pilipinas, no? At ito ay yung uh, zero work. Abolition of work instead of work. Tama ba? Uh, DJ uh, Zero. Ito ay ginanap sa Third World Studies Center sa College of Social Sciences and Philosophy sa UP Diliman. Ano ba yung mga highlights nung talk na naganap? Yung huling talk ni Bob Black. At yung pinaka popular sa kanya na ano na na essay actually itong uh, abolition of work. Wala yata si DJ Zero. Ano na nangyari? Ayan. <laughs> Yun. so, batiin natin yung mga kaibigan natin dyan. Kung meron silang uh, yung mga geographer natin, mga kaibigan na ah, sa UP Town Center. Oo, sila Andres Bukid. Inabati Oo, natin. Yung mga psychogeographist natin. Marami <laughs> psychogeographer. Din pinag-uusapan <laughs> tungkol sa gentrification, sa mga massage parlor, sa Right to the City, Breast Milk for Ice, PPP, mga swinger, CPDP, si Daniel Burnham, relocation disasters, real estate, sa mga peasant movement. Mukhang nagsisimula pa lang sila ng kanilang usapan, madami pa sila pag-uusapan. Mm. Space, final frontier. Uh, <laughs> Sa, doon pala sa Green Papaya Annex, ah, uh, ah, na-meet din natin yung isang artist na nakabase sa Australia. No? Tapos meron siyang exhibit ngayon sa CCP, si Fiona Gabino. Fiona um, Apple. Oh, si Fiona Apple. Ganyang uh, uh, concept, yung ganyang title, uh, In Between uh, Spaces din. So parang reminiscent na, na ginawa ni Andres Bukid uh, the part ng Bakawan na ginawa natin sa Vargas Museum yung spaces in transition. So, mukhang marami pa nga nagsanga-sanga yun na topic na yun. So ano pa bang pwede natin na pag-usapan tungkol sa ano? sa Uno Murat at saka sa Green Papaya tungkol kay Bob Black. Meron pa ba comment na ano? Mm. Oh, nasa green papaya pa rin ba tayo? Okay. Mm. Mm. Bukod sa binanggit ko na paulit-ulit na masarap yung pasta ni Mervs. <laughs> At yung beer ay bumabaha. Yung umaapaw na beer na walang, hindi ata nauubos eh. Corporate beer. Corporate mm-hmm. beer. Mm, corporate beer na hindi nauubos sa jug eh, no? Ayun pala, kape. Sobrang bottomless coffee dapat may review din tayo ng pagkain, ano? <laughs> Oo. Food review. Food mm. cri- mm. critic. Ah, banggitin ko lang pala, marami kami na meet kasi ang papaya. Lalo na yung green papaya, Annex. Parang hub to ng mga malulupit na local artist eh. Saka mga, ano ba yung term natin? Mga imaginators. <laughs> imaginators. Oh. Kasi na-meet natin si Jan si Jan eh. Jan Torres Dan, hmm. hmm, isa sa mga Dan Torres. Mm, isa sa mga filmmaker na sin na aking inile-level sa mga contemporaries or yung mga next generation na Director? Director? Kidlat Tahimik. Director Mm. Oo, mm. yung yung mm. indie filmmaker. Mm. So so yun nakakatuwa na ma-meet yung yun on their yun yung kumbaga person to person face to face hindi kagaya ng usual na yung mga filmmaker nasa stage, di ba? Disconnected mm-hmm. sa mga tao. So yun, bukod sa mga artist na binanggit ni DJ Zero, meron ding nagre-residency. Meron kaming, may dalawang musician na tumugtog, si Mario at saka si uh, Anton ba? Anton. Tama ba? Uh, si Anton. Anton. Si at mga original ang tinugtog nila, mga magaganda. May Tagalog, then, may translation. Mm-mm. Hindi transition, no? So medyo, imagine mo, nagka-entertainment pa si Bablock. Eh, busy,